przyjemność i zaszczyt gościć pana Czesława Harbera, który jest założycielem, dyrektorem Izraelskiego Komitetu Przeciwko Wyburzeniom Domów, tak, tak. yy, założonym w 1997 roku. Celem komitetu jest stawianie oporu izraelskiej polityce wyburzeń domów palestyńskich na terytoriach okupowanych. E, może nie wszyscy wiedzą, że pan John Carter jest unominowany e, do pokoju Nagrody Nobla w 2006 roku. E, spotkanie jest możliwe dzięki współpracy e, pomiędzy Komitetem i Polską Kampanią Solidarności z Palestyną oraz Mąki i Koalicja Polska, którzy zorganizowali przyjazd do Polski. Pan Bartek Kurzyca właśnie z Polskiej Kampanii Solidarności z Palestyną będzie robił się tłumaczyć naszym. Także witamy Pana, Pan Dyrektor naszych gości. Zanim zaczniemy, witam wszystkich też, zaczniemy od e, kwestii organizacyjnych, e, jeśli, będą, jeśli będziecie mieli ochotę, dowiecie się więcej na temat tego, co się dzieje w, w Palestynie e, i też w Polsce wobec może działań Izraela i Palestyny, to rozeszlemy taki tutaj taką kartkę z, z prośbą o pisanie się na listę mailingową na newsletter kampanii Palestyny. Yy, no tak, i z drugiej strony mamy też y, takie książki y, wydane przez y, Lemon Diplomatic, jednego z partnera tego spotkania. Książki pod tytułem Apartheid Izraelski, Bena White'a, także Fingersteina. Jeśli macie ochotę, to śmiało proszę, dzisiaj akurat na promocyjną cenę, tam no bodajże, nie może 40% taniej, jeśli chcecie. To zaczniemy. I don't know, Y, w którym, przy którym nie lepiej słychać akurat, bo tłumaczenie jest trochę ważniejsze dla Was pewnie niż sam tekst Albera. Który wolicie? Ten? Okay, well, uh, thanks for having having me here in Łódź. It's my first time in Poland. Dziękuję bardzo za zaproszenie do Łodzi. To jest mój pierwszy, pierwsza wizyta w Polsce. And I'm the head of, uh, as has been said, of the Israeli Committee Against House Demolitions. Więc jestem założycielem i głównym działaczem Izraelskiego Komitetu Przeciwko Wyburzeniom Domów. We're a, an Israeli peace and human rights organization. Jesteśmy organizacją izraelską na rzecz pokoju i, praw, i działającą na rzecz praw człowieka that's dedicated to ending the Israeli occupation over the Palestinians. która skupia się na zakończeniu, na do, doprowadzeniu do końca okupacji izraelskiej na ziemi palestyńskich. And achieving a just peace between Israelis and Palestinians. I na osiągnięciu sprawiedliwego pokoju pomiędzy e, izraelskimi Żydami a Palestyńczykami. So I want to talk to you today about the Israeli occupation and the political situation. Tak więc będziemy tu mówić o samym sednie izraelskiej okupacji, a także o sytuacji politycznej, z jaką tam się zmierzamy. And, I, and I'm going to walk you through the demolition of a home. A także przeprowadzę Was krok po kroku y, po tym, z czym mierzą się Palestyńczycy podczas wyburzania ich domów. Just to show you how the occupation actually works. Po to, żeby zobaczyć, abyście zobaczyli, jak tak naprawdę na ziemi y, działa okupacja. But I want to emphasize that this is not simply a local conflict between Israelis and Palestinians. A chciałbym podkreślić, że nie jest to, nie możemy właściwie zawężać całej tej kwestii do jedynie lokalnego konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną. This is a global conflict that really affects the entire international community. Właściwie jest to konflikt światowy, który dotyczy i wpływa na całą społeczność międzynarodową. This has been called, this conflict has been called the epicenter of alienation between the Muslim world and, and, and the West. Więc ten konflikt uznawany jest za poniekąd epicentrum alienacji pomiędzy światem, tak zwanym światem muzułmańskim a światem zachodnim. Iraq and Afghanistan are only two of the many wars being fought in the Middle East. Więc Irak i Afganistan są jedynie dwoma przykładami wojen toczonych na Bliskim Wschodzie. We see the revolutions going on in the Arab world. Obserwujemy rewolucje dziejące się w tak całym świecie arabskim. Um, Europe's energy resources have to do a lot with the Middle East. Surowce energetyczne pozyskiwane przez Europę mają, głównie biorą się z Bliskiego Wschodu, między innymi. So, on all kinds of levels, this conflict really affects the entire world. Tak więc na wielu szczeblach ten konflikt y, wpływa na cały świat. And that's why we're here to try. I'm not just here to give you a lecture. Więc y, będziemy próbować, właściwie nie chcę tutaj dawać wykładu. I'm actually here to recruit you all to become activists on the Israel-Palestine conflict. Tak, chciałbym zrobić z, was, z was aktywistów e, na rzecz e, przeciwdziałania okupacji. Because we believe that that only international pressure will force Israel to make peace with the Palestinians. Dlatego, że wierzę, że właściwie tylko i wyłącznie presja międzynarodowa skłoni Izrael do zakończenia okupacji, do pokoju. Unfortunately, we need governments in order to, to make peace. E, więc niestety, właściwie potrzebujemy rządów po to, aby, żeby, żeby doszło do pokoju. Governments are kind of elected. Więc y, rządy są poniekąd wybierane. They have the power to negotiate. Są w mocy, by negocjować pomiędzy and, stronami. And they sign treaties. No i podpisują traktaty. But governments will not do the right thing unless they're pushed by the people. Natomiast rządy nie robią tego, co należy, o ile nie są pod presją społeczności od dołu. So we're trying to mobilize the international civil society to put pressure on the governments of the world to help us resolve this conflict. Więc y, pragniemy zmobilizować y, społeczność, właściwie te, te ruchy oddolne, po to, aby wpłynęły na międzynarodowe y, narządy, które mogłyby dokonać szeregowych decyzji. So let's talk for a couple minutes about the conflict itself. Więc pomówmy przez kilka minut o samym konflikcie najogólniej. Excuse me. country between the Mediterranean Sea and the Jordan River is really one country. No więc ten kraj pomiędzy Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan jest jednym, jednym spójnym krajem izraelskim. Jews call it the land of Israel. Żydzi nazywają to ziemią Izraela. Palestinians call it Palestine. Palestyńczycy nazywają to Palestyną. Religious people call it the Holy Land. Y, ludzie religijni nazywają to ziemią świętą. Whatever you call it, this is one country. Jakkolwiek by nie nazwać, jest to jeden, jeden teren, jeden kraj. And in this country today, about half the population is Palestinian and half the population is Israeli. Więc dzisiaj w tym jednym kraju około połowy ludności stanowią Palestyńczycy, drugą połowę całego Izraelskiego życia. Now, now the, um, um, this is a map of what we call the two-state solution. Więc to jest mapa z tymi kolorami, którą zwie się rozwiązaniem dwupaństwowym, która ilustruje rozwiązanie dwupaństwowe. The idea is there are two peoples living in this one country and somehow we have to divide the land between them. Więc y, ideą stojącą za tym rozwiązaniem e, jest fakt, iż, e, iż na tej ziemi żyją dwa różne ludy, w jaki sposób trzeba na niej stworzyć dwa państwa rozdzielające te, te, te dwa ludy. Now, like I said, half the population here is Palestinian. Więc jak już wspomniałem wcześniej, w ramach y, tych granic połowa populacji stanowią Palestyńczycy. But there are more than 4 million Palestinian refugees that live in camps around the country. Ale musimy pamiętać, że istnieje ponad 4 miliony Palestyńczyków, e, uchodźców, którzy żyją wokół, poza granicami tego kraju. So, in the future, there will be a Palestinian majority in this country. Tak więc w przyszłości e, Palestyńczycy w tym kraju będą stanowili większość, stanowiliby większość. But as you can see, the two-state solution ale jak widzimy e, po tej mapie, rozwiązanie dwupaństwowe nie jest rozwiązaniem sprawiedliwym. It doesn't divide the country in half. Jak widzimy tutaj nie, nie dzieli państwa na dwie równe części, na dwie połowy. But Israel would be on 78% of this country. Więc Izrael stanowi będzie 78% tego kraju. And a Palestinian state would only be on 22%. Kraj palestyński będzie zajmował jedynie 22% tej ziemi. Because the Palestinian state would emerge in what we call the occupied territories. ponieważ y, palestyński kraj powstałby z, jak to nazywamy, krajów, y, terenów okupowanych. These are the territories conquered by Israel in the 1967 war. E, to są terytoria, które opanował Izrael po wojnie w 1967 roku. We're talking about the West Bank, Mówimy o zachodnim brzegu, which is the west bank of the Jordan River. To jest zachodnim brzegiem rzeki Jordan. East Jerusalem, wschodnim Jeruzalem, Jerozolimie, which includes the old city of Jerusalem, e, włącznie ze starym miastem Jerozolimy, and Gaza, the Gaza Strip, i strefa Gazy. na, na, na So altogether, the occupied territories are only 22% of historic Palestine. Tak więc wspólnie okupowane terytoria stanowią jedynie 22% całej okupowanej Palestyny. So basically, the Palestinians have said to Israel, we will make peace with you for less than a quarter of the land. Tak więc w największym skrócie E, Palestyńczycy e, stwierdzili, iż e, są w stanie zawrzeć pokój z Izraelem, zawrzemy z wami pokój przy przyjęciu 22% ziemi. Even though we will be the majority population, we will accept a state on only 22%. Więc stwierdzili swego czasu, że nawet jeśli stanowimy większość, zadowolimy się tymi 22%. This is solution that is also accepted by the international community. To jest rozwiązanie, rozwiązanie dwupaństwowe, na które zgodziła się i które strzeże spleciona społeczność międzynarodowa. Including the European Union and Poland. Włącznie z Unią Europejską, więc także z Polską. The only side that doesn't agree to this is Israel jedyną stroną y, przy tym rozwiązaniu, która się nie zgadza na to rozwiązanie, jest sam Izrael. Because Israel says no, we want to control the entire country. Izrael władze izraelskie twierdzą nie, chcemy kontrolować cały kraj. The entire country belongs to us. Cały kraj należy do nas. Exclusively. Wyłącznie. And therefore we will not allow a Palestinian state. Tak więc nie pozwolimy na powstanie państwa palestyńskiego. And that's the That's the basic problem. I to jest podstawowy problem. There isn't a, a symmetry between the sides. Nie ma symetrii pomiędzy tymi stronami. You know, we like to hear that both sides should talk, both sides should end the violence, but this isn't a problem of both sides. Więc mówi się często, że obie strony powinny rozmawiać, obie strony powinny dążyć do zakończenia konfliktu, ale tu nie ma obu równych stron. The Palestinians have agreed to a peace that is really very good for Israel. Więc Palestyńczycy swego czasu zgodzili się na pokój, w ramach których to y, y, rozwiązania, które jest bardzo y, pozytywne dla samego Izraela. But it's Israel that says, no, we want to keep the entire country. Natomiast władze izraelskie stwierdzają, że nie, chcemy mieć cały kraj. So what Israel has done is to create facts on the ground that make its control permanent. Mm. Tak więc y, polityką władz izraelskich jest stworzenie już polityki takich faktów dokonanych, y, które sprawiają, że właściwie nie możemy już mówić o takim rozwiązaniu. The Palestinian territory has been fragmented. Terytorium palestyńskie, te okupowane terytorium, zostało pofragmentowane. The, almost all the Palestinians live in these brown areas that we call areas A and B. Właściwie niemal wszyscy Palestyńczycy żyją na tych e, brązowych e, terenach, które e, wiemy, wiemy terenami A i B. Strefy A i strefy B. Areas A and B make up 40% of the occupied territories. I strefy A i B stanowią 40% okupowanych terytoriów. And then of course there's Gaza, which is a cage. Mamy też Gazę, która jest de facto kratką. So 95% of the Palestinians tak więc 95% Palestyńczyków live on 40% żyje na 40% of 22% tych 22% of their historic homeland. Swojej ziemi historycznej. And then as you can see, areas A and B are then fragmented into about 70 little islands. No więc jak widzimy też, te strefy A i B są pofragmentowane na około 70 małych wysep. Mowa o tak zwanym archipelagu Palestyny czasami. And it's very hard for Palestinians to move from one island to another. Bardzo trudno jest y, Palestyńczykom jeśli jest to niemożliwe, przenosić się z jednej wyspy na drugie. Between all the islands are about 700 checkpoints and obstacles to movement. Dlatego, że pomiędzy tymi wyspami istnieje ponad 700 checkpointów, punktów kontrolnych i innych przeszkód w ruchu. So it's really dangerous for Palestinians to move from one island to the więc najzwyczajniej niebezpiecznie jest Palestyńczyków poruszać się pomiędzy jedną tak zwaną wyspą a drugą. But Palestinians are also not, not uh, allowed to go into Israel itself. Palestyńczykom nie, nie można także poruszać się, wyruszać eh, na terenie Izraela właściwego. So for 20 years they've been imprisoned within the West Bank and Gaza. Tak więc przez te lata są y, jakby uwięzieni pomiędzy zachodnim brzegiem a Gazą. And then inside the West Bank and Gaza, they've been imprisoned in these little tiny islands. A także wewnątrz tych terenów zachodniego brzegu i Gazy są podzieleni, uwięzieni w klatkach, y, jakimi są wyspy. Now, in between the islands are also the Israeli settlements. Pomiędzy tymi wyspami znajdują się także tak zwane os osady izraelskie. Or colonies we call them. Albo kolonie właściwie. These are all the blue areas all over the map. To są te niebieskie strefy na, na mapie. There are almost 200 Israeli settlements in the West Bank. istnieje ponad 200 izraelskich y, osad y, na zachodnim brzegu, na terenach okupowanych. which means that Israeli settlers then surround all the islands where the Palestinians live, further controlling them. Tak więc y, oznacza to, że te osady, osadnicy izraelscy otaczają te tak zwane wyspy palestyńskie, podając jeszcze większej kontroli ruchu. And then you have 29 Israeli highways that also surround Mamy też w dodatku 29 y, autostrad, na których wyłącznie mogą poruszać się Izraelczycy, którzy, które otaczają i fragmentują te wyspy. These are highways mainly for Israeli drivers only. Więc y, w stanowczej większości te autostrady są jakby wyłącznie dla mieszkańców y, Izraela, dla Izraelczyków. So you can see from this map that there's very little chance that a, a Palestinian state can actually emerge in the occupied territories. Więc de facto z tej mapy z tych sfer autostrad widzimy, że istnieje bardzo niewielka szansa, możliwość, aby z tego pofragmentowanego terytorium e, powstało państwo palestyńskie. Now, how does Israel get away with this? Więc jak uchodzi to na sucho Izraelowi? How does the world accept this? Jak społeczność międzynarodowa, świat to akceptuje? These are major violations of international law. Więc mamy tu do czynienia z jakby e, głównymi e, pochłaceniami prawa międzynarodowego. Violations of human rights. Pochłaceniami praw człowieka. Violations of dozens of UN resolutions. A także złamaniem tuzinów e, rezolucji ONZ. How does the world let Israel continue with this? Więc jak to jest, że świat właśnie pozwala władzom izraelskim na kontynuowanie tego typu opresji? How does the Polish government allow Israel to continue with this? Jak to się dzieje, że polski rząd też y, kontynuuje wsparcie tego typu polityki? The reason I'm here in Poland is that we Israeli activists have decided we have to work more in Eastern Europe. Więc jestem tutaj, powodem dla tego jestem tutaj jest fakt, iż e, ja, a, także inni izraelscy aktywiści zdecydowali, że trzeba tak naprawdę e, w, poszerzać świadomość tu, we wschodniej Europie. All over the world the people are starting to mobilize e, for the Palestinians. Na całym świecie właściwie ludzie mobilizują się na rzecz, na rzecz pokoju Palestyńczyków. Eastern Europe in general is one of the more the areas that supports Israel in its occupation the most. E, wschodnia Europa, więc także Polska, mówimy tu o władzach e, demokratycznych, e, to jest teren, który jest, to jest region, który dosyć mocno wspiera Izrael w tego działaniach. So one question is why, which is a question you should be asking. Więc jednym pytaniem jest czemu, to jest pytanie, które wszyscy powinniśmy sobie zadawać tutaj w Polsce. But there's other issues here as well, like the issue of military cooperation between Poland and Israel. Jest też drugie pytanie, druga kwestia, to jest kwestia zbrojeniowa, współpracy militarnej pomiędzy Polską i Izraelem. So looking at the way Poland and Europe relate to Israel-Palestine reveals a lot about the way the world is working in general. Więc sposób, y, właśnie jakby perspektywa, jakiej Polska i Europa y, postrzega problem Palestyny, y, jest właściwie małym szczytem góry rodowej tego, jak wygląda perspektywa Europy w ogóle wobec tego typu problemów na Bliskim Wschodzie. Now, one way that Israel gets away with it is by telling the world that all it's doing is protecting itself against terrorism. Więc właśnie taktyką e, Izraela w tym utrzymywaniu takiego status quo jest e, stwierdzenie, jakoby jedyne co te władze izraelskie robią, to powstrzymywanie e, i walka z międzynarodowym terroryzm, terroryzmem, także na ziemi palestyńskiej. And Israel will never talk about occupation. I Izrael nigdy nie mówi, nie będzie mówił o okupacji. So, what we're trying to show is that the occupation is not defensive, but it's actually proactive. Więc to, co staramy się przedstawić, e, to fakt, iż e, okupacja nie jest jakimś aktem defensywnym, aktem obrony, ale jest aktem napastliwym. And that's where the issue of house demolitions comes in. I tu właśnie najlepiej ilustruje to, ilustruje to fakty e, wyburzenia domów. Israel has demolished about 25,000 Palestinian homes in the occupied territories since 1967. Więc od 1967 roku władze izraelskie wyburzyły około 25 tysięcy domów na terytoriach okupowanych. And these are not houses of terrorists. I to nie są domy terrorystów. They're houses of normal people that want homes on land that they own. Są domy zwykłych ludzi, którzy chcą mieć dom na swojej ziemi. So let me tell the story of this family and you'll begin to understand a little bit more about occupation. Więc y, pozwólcie, że opowiem wam historię tej rodziny, tak abyście zrozumieli, na czym polega w ogóle stan okupacji. This is the Shawambre family. To jest y, rodzina Shalom. Salim, Salim his wife Arabia, jego żona Arabia and their seven children. i siedmioro dzieci. They live in a Palestinian community that's called Anata, near Jerusalem. Żyją we wspólnocie palestyńskiej około, w pobliżu Jerozolimy, która nazywa się Anata. but in the West Bank. na, na zachodnim brzegu. So Salim and Arabia bought a little plot of land where they wanted to build a house. Więc Salim i Arabia kupili mały kawałek ziemi, na którym zapragnęli zbudować dom. So they applied to the Israeli authorities for a building permit. Tak więc e, wystąpili z prośbą do władz izraelskich o pozwolenie na budowę. Because Israel controls the West Bank. Bo to, jak to jest na terenach okupowanych, to Izrael e, kontroluje te ziemię. But Israel's policy is not to grant building permits to Palestinians. Jednak polityką Izraela jest, aby nie wydawać pozwoleń na budowę domów dla Palestyńczyków na tych terytoriach. Israel has tried to freeze Palestinian building in 1967. Już w 1967 roku Izrael zdecydował się zamrozić budownictwo palestyńskie na tych terytoriach okupowanych. So like thousands of other Palestinian families Salim and Arabia had to build a home without a permit. Tak więc y, podobnie do tysięcy Palestyńczyków y, na okupowanych terytoriach, Salim i Arabia zdecydowali się zbudować ten dom, mimo tego, że nie mieli pozwolenia. And immediately they got a demolition order from the authorities. Natychmiast otrzymali rozkaz wyburzenia od władz izraelskich. Now you might say, well, why would they build a house if they know it can be demolished? Więc można by zapytać, czemu decydują się na budowę tego domu, jeśli wiedzą, że zostanie on zburzony. First of all, you don't have a choice. Po pierwsze, nie ma się wyboru. You have to live somewhere. Trzeba gdzieś żyć. And after 44 years, you've had children, your children have children, and you have to have a place to live. Więc po tych 44 latach yy, ma się dzieci, te dzieci mają dzieci Y, no i potrzeba miejsca do zamieszkania. Palestinians also do a cold calculation. Palestyńczycy wobec tego e, dokonują chłodnej kalkulacji. There are thousands of homes to demolish. Istnieje tysiące domów do wyburzenia. If I build a home, maybe they won't come to demolish for a year. Więc jeśli zbuduję mój dom, może akurat y, uda mi się żyć w nim, zanim go zburzą przez chociaż rok. Maybe they won't come for five years. Może nie przyjdą przez pięć lat. Maybe I'll win the lottery and they'll never come. Może wygram los na loterii i nigdy nie przyjdą. Maybe in the next year or two or three peace will come and I can keep my house. Może E, Inszala, jeśli za rok, dwa lub trzy nadejdzie pokój i będę miał pozwolenie. So for a Palestinian building a home, home is a gamble. Tak więc e, to jest po prostu hazard, to czy będzie się miało dom, czy nie będzie się go miało. And in fact, Salim and Arabia and their kids lived in their home for five years. No i w istocie Salim i Arabia wraz z dziećmi żyli w tym domu przez pięć lat. One day They were having lunch and they heard a knock on the door. No i pewnego dnia przy obiedzie słyszał e, stukanie do drzwi. These are the officials of what Israel calls its civil administration. E, to są oficjele, jak nazywa ich e, Izrael, cywilnej administracji. They don't look very civil. Mało cywilnie wyglądają, niebiesko. With their guns. Ze swoją bronią. But Israel uses that idea to, to um, lower the military profile of the occupation. Tak więc chodzi o to, że Izrael stara się jakby zmazać ten taki silny obraz okupacji. It's trying to say that our administration of the occupied territories is simply normal. Więc stara się przedstawić Yy, to stara się stwierdzić, że właśnie nasza administracja na te, tak zwanych terytoriach, nie się o okupowanych, to jest zwykła administracja, zwykli urzędnicy. This is Rami. To jest Rami. And this is Micha. To Micha. Accompanied by 150 soldiers. Yy, w towarzystwie 150 żołnierzy. Salim answered the door. Salim otwiera drzwi. Rami says to Salim, is this your house? Rami pyta Salima, czy to twój dom? Salim says, yes, it's my house. Salim mówi, tak, to mój dom. Rami says, no, it isn't. It's our house now. Rami odpowiada, nie, to nie jest twój dom. Od teraz to jest nasz dom. You've got 15 minutes to get all your belongings out. We're going to demolish it. Y, masz 15 minut, żeby wynieść wszystkie swoje rzeczy, ten dom zostanie wyburzony. Now what would you do if it was your home? Co byście zrobili, gdyby to był wasz dom? You would protest. You would yell. You would fight. Y, każdy by protestował, krzyczałby, walczył. And as soon as that happens, that's when the soldiers come in. Gdy to się dzieje, wtedy właśnie nadchodzą żołnierze. And Salim was beaten and thrown out of his house. E, więc Salim został pobity i wrócony ze swojego domu. Now in all the commotion Arabia managed to slam the door shut with her and the children inside. W całym tym zamieszaniu Arabii udało się wejść do środka, do pokoju z dziećmi i zamknąć je od środka. So the soldiers broke, oops, the soldiers broke the windows and threw tear gas into the house. Więc żołnierze wybili szybę w oknie, wrzucili tam gaz łzawiący. Now I don't know if you ever smelled tear gas outside. But inside it's overwhelming. nie wiem, czy ktoś z Was y, miał do czynienia z gazem zawiącym na, zewn na zewnątrz, na podwórku, na terenie otwartym, ale wewnątrz jest y, właściwie nie do zniesienia. Arabia was carried out of the house unconscious. Więc Arabia została wyniesiona z domu nieprzytomna. The children, when the soldiers broke in, the children ran screaming in all directions. Więc gdy żołnierze wbili się do środka, E, dzieci zaczęły krzyczeć, uciekać w każdym kierunku. And then we come into the story. No, no i wtedy wchodzimy my. As Israeli activists, we resist the demolition of Palestinian homes. Jako aktywiści izraelscy opieramy się wyburzeniu domów palestyńskich. We, we chain ourselves in houses if we can get there in time. Jeśli uda się wejść do domu na czas, e, zapinamy się łańcuchami w środku. Because there's never a warning that the army is going to come. It happens without any warning. Bo właściwie nie ma ostrzeżenia ze strony armii izraelskiej ani administracji, kiedy wejdzie e, do domu. Nigdy, zawsze wchodzi bez ostrzeżenia. Or we get in front of bulldozers to stop the demolition. Albo stajemy też jako aktywiści naprzeciw buldożerów, buldożerom, aby powstrzymać wyburzenie. That's why I built this way. Czy temu, dlatego mam taką budowę. And we get arrested all the time. No i nieustannie jesteśmy aresztowani. But because we're Israeli Jews, we're privileged. Ale jako izraelscy Żydzi jesteśmy uprzywilejowani poniekąd. The Israelis are not going to shoot us. Y, izraelscy żołnierze nie będą do nas strzelać. They're not going to e, beat us up. Nie będą, nie zbiją nas tak właśnie jabłko. And they're not going to put us in jail. No i nie wsadzą nas y, do więzienia na tak zbyt So we're able to resist in ways that Palestinians can't. Tak więc jesteśmy w stanie wystosować opór e, taki, na który nie, nie mogą się zdobyć sami Palestyńczycy. So finally the family's out of the house, we're out of the house and they begin to take the furniture out. Tak więc e, ostatecznie e, mieszkańcy są na zewnątrz domu, my także jesteśmy na zewnątrz, no i następuje wyrzucanie mebli. All the family's furniture is simply torn out and thrown outside. Więc całe umeblowanie, całe, wszystkie meble tej rodziny są wyrzucone brutalnie na zewnątrz i niszczone wraz z wnętrzem. And think about what you have in your home. Więc y, można powiedzieć, co my wszyscy mamy w domach. It's your most intimate personal space. To jest jakby najbardziej e, e, e, osobiste miejsce dla każdego z nas. You know, you have your papers in your home. Czy mamy tam jakieś dokumenty? You have your, your pictures. E, swoje zdjęcia. Your clothes, your toys. Ubrania, zabawki. Your, your, your home is really a part of yourself. Więc dom jest poniekąd częścią każdego z nas. So everything is thrown out of the home and destroyed. Więc wszystko, cała ta część jest wyrzucona i zniszczona. And then the bulldozer comes to demolish the house. Wtedy przybywają buldożery po to, aby wyburzyć dom. Comes through the wall and into the house to knock it down. Więc przebija się przez taki buldożer przez mur e, wprost na dom, który zamierza zburzyć. Now here there's a tragedy within a tragedy. I tu mam do czynienia z tra tragedią wewnątrz tragedii. The driver of the bulldozer is a Palestinian. E, kierowca tego buldożera jest Palestyńczyk w tym wypadku. He's just a guy that works for the company that was hired by the army to demolish the house. Jest po prostu człowiekiem e, wynajętym, pracującym w firmie, e, do której należy ten buldożer, którą wynajęto z kolei po to, aby wyburzyć ten dom. And he knew Salim. Więc właściwie on znał Salima. So you can imagine what's going on in his mind as he's demolishing the home of his friend. Proszę sobie wyobrazić, co, co ma w głowie ten człowiek w momencie, kiedy przyjeżdża wyburzyć dom znajomego. Or what's going on in the mind of Salim when he watches his home being demolished. co, co, co się dzieje w głowie Salima, który widzi, jak wyburzany jest jego dom. And again, he's not a terrorist. No i jak już wspomniałem, on nie jest terrorystą. There's no security reason for demolishing his home. Więc y, nie ma żadnego powodu, Y, tak zwanego bezpieczeństwa, y, ze względów bezpieczeństwa, które motywowałyby wyburzenie jego domu. So the Israeli ex explanation that everything we do is for security is simply not true. Tak więc y, wyjaśnienie izraelskie, jakoby wszystkie te akty były dokonywane ze względów bezpieczeństwa, po prostu nie są prawdą. And the house is gone. No i domu już nie ma. So another form of resistance that we do is to rebuild demolished Palestinian homes. Inną formą oporu, y, którą praktykujemy, to jest, jest y, odbudowa domów zburzonych. We raise money from people all over the world to rebuild homes. Więc y, staramy się zebrać y, pieniądze, fundusze od ludzi, y, takich jak wy, na całym świecie, po to, aby odbudować tego typu domy. So we've built 174 homes over the last 12 years. Więc udało nam się zbudować 170, 174, 174 domy e, w ten sposób. Now, 174 out of 25,000 is meaningless as a humanitarian gesture. Więc jako akt humanitarny budowa 176 domów spośród 25 tysięcy domów zburzonych Y, ze względów humanitarnych, z tej perspektywy nie ma większego znaczenia. But if you think of this as 174 joint acts of resistance of Israelis and Palestinians together, it's much more meaningful. Ale ma to dużo większe znaczenie, jeśli spojrzymy na to jako 176 aktów, wspólnych aktów oporu y, izraelskich aktywistów i Palestyńczyków. And here's the tent that the Palestinians get uh, to live in. Więc to jest e, namiot, który, który postawiono dla Palestyńczyków, e, którym sprzątano ten dom, aby żyli przez ten czas. And here we're out building, rebuilding the home. A to my na zewnątrz e, budując ten dom. Uh, we work with Palestinians. Pracujemy wspólnie z Palestyńczykami. For example, one of our partners is the Land Defense Committee z jednym z naszych partnerów jest Land Defense Committee, czyli Komitet na Rzecz Obrony Ziemi. And it takes us about two weeks to build a home. Więc y, zbudowanie takiego domu zajmuje nam około dwóch tygodni. It's a very meaningful form of solidarity. Jest to bardzo znacząca forma solidarności. We're all building together. Wspólnie budujemy. We're eating together. Jemy wspólnie. Here's Arabia building her home between two Israeli women. Oto Arabia pomiędzy dwiema kobietami Izraelczykami, Izraelkami, które budują wspólnie dom. So for families that are scared and traumatized and financially ruined, this is a very important form of solidarity. Tak więc dla osób y, w traumie, wystraszonych, a także zrujnowanych finansowo, jest bardzo ważny akt Some Palestinians have never seen Israelis who aren't soldiers. Zwłaszcza dlatego, że e, istnieją Palestyńczycy, którzy nie widzieli żadnych innych mieszkańców Izraela poza żołnierzami. So to come and rebuild homes with these families is a very meaningful thing. Tak więc e, przybycie tam na miejsce i budowa wspólna razem z, z Palestyńczykami tego domu jest bardzo znaczny akt solidarności. And we got the house. You can see we're still building the house. Tak więc y, zbudowaliśmy ten dom, tu jest cały czas jeszcze w budowie. We just poured the concrete on the roof. Wyłożyliśmy beton na dachu. It was still wet from the night before. Był jeszcze mokry na noc przed. And I had the feeling the Israeli authorities were going to come back. Y, no, osobiście miałem pewne przeczucie, że władze izraelskie wrócą. So I slept over with other activists that night at the house. Tak więc y, wraz z innymi aktywistami spędziliśmy tę noc w środku, w tym budowanym domu. And sure enough, at o'clock in the morning, the soldiers came back. No I w istocie o czwartej rano wrócili żołnierze. And the house was demolished again. I dom został zburzony ponownie. And this time it was easy because the concrete was still wet and you could basically push it over. No tym, akurat, e, tym razem akurat było to łatwe, dlatego że beton był jeszcze mokry, nie zasnięty. Wystarczyło to zwalić z fundamentów. And the house was gone for the second time. No I w domu zniknął został zburzony po raz drugi. Salim's face kind of says it all. No właśnie twarz Salima mówi wszystko. This is the coffee we didn't have a chance to drink yet in the morning poniżej e, kawa, który akurat nie zdążyliśmy i mieliśmy okazję wypić jeszcze rano. You can see the blankets where we slept out that night. E, z tyłu z kolei widzicie um, koce, e, pod którymi spaliśmy poprzedniej nocy. But we're not going to let the occupation win. No i zdecydowaliśmy, że nie pozwolimy, aby okupacja wygrała. So we decided to go and build the house again for the third time. Tak więc zdecydowaliśmy, aby zbudować ten dom jeszcze raz, po raz trzeci. Israelis and Palestinians, and also internationals come. E, więc Izraelczycy, Palestyńczycy, a także tym razem ludzie tak zwani internationals, czyli z całego świata przyjechali im pomóc. People like you, many students come over the summer or even during the year to build with us and to work with us. Więc ludzie jak wy w, tutaj ludzie z uniwersytetu, studenci przyjeżdżają w lato, często w ciągu całego roku, po to, aby wesprzeć budowy domów. So you're all invited to come join for the building. Także jesteście zaproszeni, aby dołączyć do budowy. And finally we built this small house. No i w końcu udało się zbudować ten y, mały dom. Salim and Arabia moved their furniture into the house. Salim i Arabia prowadzili meble do środka. And they spent the night. Spędzili tam noc. And the next morning they came back again to demolish the house. No i następnego ranka znowu zjawiono się, aby wyburzyć ten dom. For the third time. Po raz trzeci. And the story repeats itself. I historia się powtarza. Here's Micha. Oto Micha. Foreign workers sent in to take out the furniture. Imigranci, pracownicy przysłani po to, aby wynieść e, meble. The bulldozer comes to demolish the house. Buldożer przyjeżdża, by wyburzyć dom. And it's demolished again for the third time. I znowu dom jest wyburzony po raz trzeci. Salim says the demolition of a home is really the demolition of a family. Więc Salim y, twierdzi, że właściwie wyburze, zburzenie domu jest zburzeniem całej rodziny. It's a very traumatic experience, as you can imagine. Jest bardzo traumatyczne przeżycie, możecie sobie wyobrazić. And men, women and children react very differently. I mężczyźni, kobiety dzieci zachowują się odmiennie w stosunku do takiego, do takiego faktu. For men, it's a very humiliating experience. Dla mężczyzn e, na miejscu jest to bardzo poniżające doświadczenie. To be beaten up in front of your children. Aby być pobitym e, na oczach swoich dzieci. Not being able to protect your family. Aby nie móc uchronić swojej rodziny. In the end, not being able to even give a home to your family. I koniec końców nawet y, nie być w stanie zapewnić y, mieszkania, domu no, dachu nad głową dla swojej rodziny. But men at least work outside of the home. Ale mężczyźni przynajmniej pracują też y, poza domem. So they can go out and they can get angry at least. Więc mogą iść na dwór, zdenerwować się, wyrazić swoją złość. For women it's a very different experience. Dla kobiet y, najczęściej jest to odmienne doświadczenie. Most Palestinian women don't work outside of the home. Większość y, kobiet y, w Palestynie nie pracuje poza domem. So their home is their domestic sphere. Więc ten dom jest zarazem ich sferą, sferą domową. It defines them as people, as women, as mothers, as wives. Więc dom też e, definiuje e, te kobiety jako, jako ludzi, jako kobiety, jako żony, jako matki. So when a woman loses her home, she doesn't know what to do. Więc jeśli kobieta traci dom, e, właściwie nie wie, co, co zrobić, co ze sobą zrobić. Women often get disoriented. E, kobiety często zupełnie zmieszane, tracą grunt pod nogami. And like Arabia, they often kind of withdraw into themselves. E, I tak jak Arabia, często wycofują się w głąb, w głąb siebie. We have words for these things. Więc mamy słowa na tego typu rzeczy. Post-traumatic stress. Jest e, stres posttraumatyczny. But For most of these Palestinians, they don't have the words. Więc y, Palestyńczycy nie mają na to słowa. They don't have psychologists coming out to work with them. Mają psychologów, y, ekspertów, y, tak jak to wiem, żołnierze izraelscy, psychologów, którzy mogliby zdefiniować ich stan. And the trauma stays with them forever. Więc ta trauma, która jest bardzo silna, zostaje z nimi But for a woman, it's a double tragedy. Dla kobiety jest y, podwójna tragedia. Because you can't live in a tent forever. No przecież nie można żyć w namiocie y, po czasy. So in the end you have to move in to your husband's parents' house. Tak więc ostatecznie trzeba się wprowadzić do domu rodziców męża, powiedzmy. Or to the house of your husband's brother albo do domu brata, męża. Now, you have seven kids. Więc macie, akurat jak Arabia ma siedmioro dzieci. They have five, six, seven or eight kids. Y, tamte osoby także mają od pięciu, sześciu, siedmiu, ośmiu dzieci. They're also living in very small houses because Israel won't allow them to build. Oni także żyją w bardzo małych przestrzeniach, dlatego że Izrael nie zezwala na budowę. So now you have 15 or 20 people trapped in the same couple rooms forever. No i ostatecznie dochodzi do takiej sytuacji, kiedy e, mamy jakby 20-25 osób zamkniętych w jednym małym domu, yy, mieszkających tam na zawsze. And it creates a lot of domestic tensions. E, no i to tworzy, jak można sobie wyobrazić, dużo jakichś napięć wewnątrz. Arabia is trying to get Salim to get another place for the family. Z Arabia w jakiś sposób chcesz e, no, Salima, aby dalej wspólnie szukać e, jakiegoś innego, innego wyjścia, innego domu. He doesn't have the money to do that. He can't build a new home. On nie ma pieniędzy, żeby to zrobić. E, nie ma jak, jak budować nowego domu. And for the children it's especially traumatic. I właściwie bardzo mocno traumatyczne to jest to przeżycie dla, dla dzieci tej rodziny. During uh, the second intifada, uh, when Israel was attacking the Palestinians, więc podczas y, drugiej intifady, w trakcie której Izrael atakował teren palestyński, the jets flew very low over the house where Salim and his family were living. Samoloty zwykły przelatywać bardzo nisko nad ziemią, nad domami, e, także nad domem, w którym mieszkał, mieszkała rodzina Arabii i Salima. Shooting rockets and missiles at the Palestinians, which, which, which with all the noise that that it's hard to describe. Tak. No i strzelał rakietami e, i z tego swojego sprzętu e, w te domy, co, poza oczywiście zniszczeniem fizycznym, też było dosyć dużo hałasu wokół. Even tanks came next to their house and were shooting. Nawet y, czołgi przyjeżdżały tuż przed, y, przed domem, y, strzelając. The kids were terrified. Dzieci były przerażone. They were vomiting. Wymiotowały. They, uh, they couldn't stand on their legs. Mogły stać po prostu na nogach. So Salim came up to his kids. This is his daughter Lina. Więc Salim podszedł akurat do, do dzieci, to jest jego córka And he said to them, It's okay, it's okay, I'm here. Don't be afraid, I'll protect you. E, no i Salim stwierdził, powiedział im, e, wszystko jest w porządku, jestem tutaj, e, ochronię was. And Lina said to him, You can't protect us. Lina odrzekła, ty nie możesz nas ochronić. We saw what the soldiers did to you when they demolished our house. You can't protect us. Przecież widzieliśmy, co zrobili z tobą żołnierze, kiedy wyburzali dom. Nie możesz nas So Salim says, imagine the feelings of a father whose daughter, in this kind of a situation, doesn't believe she can be protected. I Salim zapytał, właściwie proszę sobie wyobrazić, co czuje ojciec słyszący od córki, że on nie może jej ochronić. So we decided to build the house for the fourth time. Więc zdecydowaliśmy, że zbudujemy dom po raz czwarty. Israelis, Palestinians, internationals. E, Izraelczycy, Palestyńczycy, ludzie z zagranicy. And we finally got the, build, the house built again. No i w końcu udało się zbudować e, po raz czwarty ten dom. It still has a demolition order, but it hasn't been destroyed yet. E, cały czas wisi nad nim nakaz wyburzenia, ale do tej pory nie został zburzony. And on the side of the house we did a mural. Na boku tego domu, na ścianie, namalowaliśmy mural. It's a dead bulldozer. To martwy buldożer on a pile of dead armaments. Na stercie karabinów, nie broni. And over the scene are the figures of two women. A powyżej figury dwóch kobiet. One of them you might have heard of, Rachel Corrie. O jednej może już słyszeliście, jest Rachel Corrie. Rachel Corrie was an American student about your age. E, Rachel Corrie to była e, amerykańska studentka około 23 lat, mniej więcej w waszym wieku who was killed in Gaza when a bulldozer ran over her as she was protecting a Palestinian home. Która została zabita w Gazie, kiedy buldożer e, przejechał po niej w trakcie, kiedy sprzeciwiała się wyburzeniu domu. Yesterday was the eighth anniversary of Rachel's death. E, wczoraj, 16 marca, mieliśmy ósmą rocznicę zabójstwa Rachel. The other woman is a Palestinian woman whose name was Nuhas Swaydan. E, obok e, też widzimy drugą kobietę, Palestynkę, Nuchę Swaydan. She was the pregnant mother of ten children. E, więc była w ciąży, miała 10 dzieci. Who was killed in her bed at night when the Israeli authorities demolished her home on top of it. Która została zabita leżąc w łóżku podczas gdy izraelskie wojsko wyburzało jej dom. But we call the home Beit Arabia because it's Arabia's home. E, nazwaliśmy ten dom Beit Arabia, do, dom Arabii, czyli żony Saliha. Let me just take one more minute and then we'll open for some questions. tak więc zróbmy pauzę na minutę i potem przejdziemy do pytań. Another piece of Israel's control is a wall that's being built. Więc y, kolejnym elementem kontroli ze strony Izraela jest y, budowany na terenach okupowanych mur. It's a wall that goes around areas A and B. jest to mur, y, który przemierza przez czy wokół tych tak zwanych stref A i B. Widzimy to na czarno. And then these pink areas are the major settlement blocks, the big settlements that Israel has. Yy, natomiast te, te różowe strefy to są takie główne e, strefy osiedli, e, osad izraelskich. And this is Jerusalem. A to jest e, Jerozolima. So the wall imprisons the Palestinians in these areas A and B. Tak więc mur się uwięzia więzi Palestyńczyków w tej strefie A i strefie B. And it comes around and incorporates the settlements into Israel itself. A także wchodzi i inkorporuje, anektuje ziemię, e, jaką są nielegalne osady e, wewnątrz okupowanych terytoriów. The wall is twice as high as the Berlin Wall was. Ten mur jest dwa razy wyższy niż e, tak zwany mur berliński. It's 8 meters high. The Berlin Wall was only 4 meters high. Mierzy 8 metrów, e, berliński mierzył 4. It's five times longer than the Berlin Wall was. Jest też pięć razy dłuższy niż mur berliński. And the Berlin Wall was linear, you know, it cut Germany in like this. Mm. No i też mur berliński był jakby prosty, ciał Niemcy w ten sposób równy. The Israeli Wall imprisons tens of thousands of Palestinians in cells. Natomiast mur palestyński więzi Palestyńczyków otacza ich y, w jakichś y, komórkach. This is the city of Tulkarm. To jest y, miasto Tulkarm. 70,000 people all locked within a wall. 70 tysięcy mieszkańców zamkniętych przez tego typu mur. With one exit and entrance controlled by the Israeli army. Z jednym punktem kontrolnym kontrolowanym przez armię izraelską. The wall goes through school courtyards. E, Ten mur przebiega także przez podwórka szkolne. And it also goes through university campuses. A także przecina pół kampus uniwersytecki. I mean, this should certainly be an issue on every university campus. O, to byłby problem na każdym kampusie uniwersyteckim, także tu. This is Al Quds University in Jerusalem. To jest Uniwersytet Al Quds w Jerozolimie. a Palestinian university that the wall goes right through the campus. Uniwersytet Palestyński, w którym to mur przecina campus. So, this is the occupation that we're fighting. I to jest właśnie ten, z tym rodzajem okupacji walczymy. And the danger is that the Palestinians are going to be locked into these areas A and B forever. Dlatego, że istnieje niebezpieczeństwo, że Palestyńczycy zostaną zamknięci, uwięzieni e, w tych strefach, w strefie A i B właściwie na zawsze. And this is important for all of us. I to jest e, istotne dla nas wszystkich. Because the only hope of building a better world, especially for y, you young people, is human rights. Dlatego, że jedyną nadzieją na, na budowę lepszego, lepszego świata E, to jest właściwie nadzieja zbudowana na podstawie e, praw człowieka. So this conflict isn't happening in the middle of Africa or in the mountains of Asia. No więc ten konflikt nie dzieje się gdzieś w głębi e, Afryki lub w górach Azji. This is happening on the southern border of Europe. Się dzieje na właściwie przy południowej granicy Europy. And for a Catholic country, dla kraju katolickiego. The fact that is happening in the Holy Land should even be more concerned. Fakt, że, że ten konflikt dzieje się na Ziemi Świętej też powinien być jakimś elementem. So, so what does it mean if the occupation wins? Więc y, co to właściwie znaczyło, jeśli okupacja, jaką widzieliśmy tutaj, zwyciężyła? We're not living in a Hollywood movie. Nie żyjemy w filmie hollywoodzkim. The good guys don't always win. Więc ci dobrzy chłopcy tak zwani nie zawsze przegrywają. And I think if the occupation actually wins, no i obawiam się, że jeśli okupacja tak naprawdę zwycięży, and Israel imprisons the Palestinian people forever. I jeśli władze izraelskie, jeśli Izrael e, uwięzi Palestyńczyków na zawsze, It's, it's very, it's a, it sends a very chilling message to everybody else in the world. E, to właściwie śle bardzo jakąś przerażającą e, wiadomość dla, dla wszystkich e, ludzi na, na całym świecie. It says to governments and armies, you don't have to worry about human rights because we can beat human rights. Mm. Więc to wiadomość pokrótce brzmi gdy e, to do wszystkich e, krajów, do wszystkich rządów w Europie e, i gdzie indziej. Właściwie po prostu zapomnijmy o prawach człowieka. Możemy robić co chcemy. All right, I'm going to leave this now and then we can have questions, discussions. Mm. Więc tutaj zrobię pauzę na, na dyskusję, jeśli macie ochotę. Śmiało. Ja proszę, obojętnie czy po polsku, czy po angielsku, i tak będziemy tłumaczyć na jeden i drugi język, więc y, po prostu ręce i będę latał. There's a young man over here. He must be a first year student. <laughs> Thank you very much. about the Israeli Jews? Where are they? Israel has succeeded in insulating its own public against the occupation. Więc so that the Israeli economy is doing very well. Israelis are feeling very safe and secure. And Israel feels it has the support of Europe and especially the United States. Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. So Israeli Jews simply don't care about the occupation and Palestinians. So it's a very interesting case study in the university. For how you can have a conflict or injustice robić konflikt i tak rażącą niesprawiedliwość. And you can make it invisible for most of the people. Sprawić, że właściwie dla większości ludzi. We should also let the, the younger ones. It's okay, but <laughs> <laughs> Maybe. znaczy tak, ja mam na imię Ania, jestem ze studium języka polskiego dla cudzoziemców. I ja jestem pół Palestynką, pół mieszkałam przez 13 lat w Palestynie i chciałam powiedzieć, że y, Pan budzi, budził już we mnie podziw, już jak byłam w Palestynie i jakby to powiedzieć po polsku, y, Palestyńczycy, którzy Y, wiedzą o Panu, wiedzą o Izraelczykach właśnie, którzy sprzeciwiają się właśnie tym, co robi Izrael, bardzo są dobrze postrzegani. Ale myślę, że to bardzo mało ludzi o tym wie, ponieważ na, na, na przykład zacznijmy o tym, że Euro, Europa albo ludzie na zachodu nie wiedzą bardzo albo nie mają takiej jak gdyby wiedzy o tym, co się naprawdę dzieje w Palestynie albo w tych strefach okupa okupanych ponieważ e, e, duży wpływ ma na media Izrael i myślę, że to inaczej przed, przed, wszystko to przedstawia, jakby, ponieważ e, Izrael przedstawia to jak gdyby Arabowie albo Palestyńczycy, albo wszyscy są przedstawiani jako terroryści, albo ludzie, którzy nie są postrzegani jako ludzie, którzy bronią swoją ziemię, którzy widzą, że no, chcą normalnie żyć tak jak inni. na przykład w Gazie, tak jak tamtym miejscu, gdzie ja mieszkałam, no to po ostatniej wojnie można powiedzieć, że można liczyć te domy, które nie zostały zburzone, bo łatwiej by było policzyć niż te, co zostały zburzone. Może przetłumaczymy. appreciating what we are doing and your committee is doing there. And uh, she's saying that uh, I mean, most Palestinians know now about the efforts of activists, but on the other hand, eh, the problem is the media eh, in Europe, which eh, shows the conflict in like as a like, matter of terrorists and other people defending their So it's not a question. Yeah, it's a question. Okay. no question. Yeah. Okay. No, it's okay. It's a comment. It's fine. rządu izraelskiego w stosunku do Izraelczyków, którzy w ten sposób pomagają Palestyńczykom? Israel is um, a democracy if you're Jewish. Żydem. I'm completely free to do my work. Um, and uh, and uh, we have a very critical, actually, we have a fairly critical media in Israel. And so, in a sense, uh, um, the problem isn't our ability to, to work in Israel. The problem is, going back to what you were saying, the problem is how is this presented to the Israeli people? One way to keep people ignorant and, uh, and passive is by using the police and, uh, and the army to prevent them from thinking. But more effective is creating a situation where, through the schools and the media and the politics, people can't really learn the truth. Tak, nie, się dowiedzieć prawdy. So uh, in Israel, most people are thinking about uh, who's going to win on the Big Brother program. Uh, you have that uh, Or we have all these extreme reality programs. Or can Israel beat Barcelona in football? And that's the way that people are made to be dumb. And they don't care about what's really affecting even their own lives. So it doesn't really help you to be free, like in Israel. If you don't care and you don't understand what's going on even in your own life. And I think that uh, maybe uh, the question was uh, concerned specifically uh, what, what is the approach of the Israeli government towards the activists and maybe if you say about the BDS movement, because other person has the word, I mean BDS is, uh, is considered illegal as far as I know. Right. No, no, it's... No, I, so, so we, we do protest. Uh, uh, as you can see, we even fight the Israeli army sometimes. Uh, There's a group of young activists in Israel called Anarchists Against the Wall. Uh, that for five years have been fighting with the army alongside Palestinians against the wall. Uh, we can do those things because as Jews, they're not, like I said, they're not going to punish us. So the activist community is able to be activist. Y, y, y, no, um, yeah. Tak. Ja tak od siebie tylko dodam pokrótce, akurat rozmawiałem tydzień temu z Tamarą i z Josem z Berlina, które wypowiadali się na emigrację, są też w pokoju grupach, też w morowi. No i oni akurat musieli uciec na chwilę, teraz skarżę wyboru, odpracowanie inwestycji i sankcje, strategię, taki apel stosowany na bezpieczeństwo, bojkotowanie firm zbrojowych itd. I stara się teraz uznać za, za nielegalny ten apel. tak więc ludzi, którzy też nawołują do tego, e, też za przestępstwa, więc za kompromis, także inni ludzie, którzy nawołują do apelu, PDS, I have a feeling there wasn't a translation. Ja też pozwoliłam sobie już zadać pytanie, tylko powiem po polsku, czy y, nasz gość może y, mówić na y, uniwersytetach izraelskich, to co mówi do nas, jakim się spotka, spotyka przyjęciem w kontekście y, również innego naukowca, Jona Pope, który y, ma dość y, odmienne od większości naukowców izraelskich podejście do badania historii y, i obecnej, obecnej sytuacji społeczno-politycznej w Izraelu. Ja myślę, już o tym. You know, from our point of view, uh, universities are part of the problem. I'm an anthropologist and I used to teach at the university. But it's very hard to be critical and engaged and be at the university. Yes, you probably know. universities are uh, institutions of the state, and therefore it's very hard to be really critical and, uh, and remain at the university. We have what's called uh, the academic boycott. Did you mention the BDS movement today? There's a movement called the BDS, Boycotts, Divestment, Sanctions. And uh, part of it is sanctions on Israeli universities. tej strategii we're saying that universities have a responsibility um, to be in solidarity with their counterparts. Eh, eh, eh, and as you can see, Israeli universities are not in solidarity with Palestinian universities that have walls through their campus. In the invasion of Gaza two years ago, Israel bombed the Islamic University spuścił bombę, także nie biały fosfor na Uniwersytet e, w A university of 17,000 students. E, uniwersytet jest na którym studiuje 1700 studentów. And the Israeli universities did not speak out. Eh, Israeli universities are also a center for research in weapons development. greckie. E, w tych okresach usytuują się także centra e, badań nad bronią, nad zbrojeniami. And therefore, they're actually a part of the whole occupation and the whole military system. Tak więc e, w Izraelu niestety uniwersytety są ściśle, są częścią tej okupacyjnej machiny. Yeah. All right. ostatnie pytanie. Yeah, we should let them go. It's an hour and a half. All right, maybe one more. We'll let the freshmen ask one more question and then we'll all go. Okay, uh, Mr. Jeffrey, if you were in my shoes, I mean uh, as a Palestinian shoe, yes? what would you do? What would you do? Because we lost the hope, yes? And if you would like to make a peace with the people, you should make a peace with the street, yes? yes. Not with the governments. Yes, in, in, our, in our case. So, uh, what kind of scenarios you are expecting for our problem? I mean the Palestinian and the Israelis. Shakespearean's in or Chekhovskys in? Right. End. Okay. Please, I would like for precisely to answer the question. Okay. Więc y, sposób y, widzi to rozwiązanie, jakie scenariusze są możliwe. E, tutaj y, właściwie pamiętajmy o tym, że najważniejszy jest pokój e, pomiędzy ludźmi, a nie pomiędzy e, No i też, no tak, jak, jak Okay, this is a good place maybe to end. on this question. You know, this is a political struggle. And uh, I know many Palestinians, like you said, say we've given up hope. And Israel seems very strong vis a vis the Palestinians wydaje się dosyć silny względem, względem możliwości Palestyńczyków. But regimes of oppression often fall very quickly. Ale reżimy represyjne bardzo często szybko upadają, ale szybko. Especially when people begin to oppose them. Zwłaszcza jeśli ludzie są przeciwko nim. I mean, I don't have to lecture you in Poland about how the people can overthrow a regime. Uh, Nobody in the world thought one month ago that Mubarak in Egypt was going to leave the scene. In 1988, Nelson Mandela in prison never thought in his lifetime the apartheid regime would fall. Eh, Not to mention the Soviet Union, the Shah in Iran. I mean, there's so many examples in the world. So it's not idealistic to say that we, the people, have a lot of power if we want to use it. że And that's why we're trying to, to mobilize people in order to bring down this occupation as well. Dlatego też próbujemy zmobilizować ludzi, and I think we're succeeding. Let me tell you something interesting for you. I was in Korea last year. In South Korea. In Seoul, South Korea last year. And every April 19th is what's called Students' Day in Korea. Eh, this is the day when it was either 1987 or 18 or 1989 when the students rose up and overthrew the military government. Eh, roku. Studenci powstali po to, aby obalić dyktaturę. In Korea, kind of their, their liberation day is called Students' Day. Korei Dzień Wyzwolenia jest Dzień Studenta. So every year on April 19th, there's a huge rally in the central square of Seoul. 19 kwietnia co roku Last year when I was there, 50,000 people, mainly young people, came out for a demonstration in solidarity with Palestine. So I think people all over the world are starting to rise up against this violation of human rights całym świecie ludzie stają na nogi, sprzeciwiają się aktywnie i głośno tej okupacji. So I think we're winning. Więc myślę, że zaczynamy zwyciężać. And I hope you all join with us because it's a fight of all of us. Thank you. I, I, I still remember this, this is a... All right, let's let them go. Okay. I will continue afterwards. Thank you all for having me. Thanks for coming. Okay. Good.